pues nos ha enfadado mucho al comité de huelga. Em, bueno, desde el 13 de febrero, desde el 13 de febrero que no nos, eh, era, fue la última reunión a la que hemos eh, mantenido tanto comité de huelga como dirección de Metro Bilbao, em, no ha habido ninguna reunión para, acercar posturas y para arreglar el conflicto. Eh, la excusa de la dirección en este caso siempre ha sido la de que iba a judicializar pues una parte del primer punto del conflicto, ¿no? Y que, desde un inicio pues iba a acatar la sentencia en este caso, eh, nosotros desde el comité de huelga siempre hemos estado eh, por la labor de, intentar llegar a acuerdos eh, y de intentar alcanzar pues, acercamientos para poder llegar a solucionar el conflicto. Eh, el día 28 de marzo eh, sale la sentencia, el fallo de la sentencia, y hasta hoy, día 16, no ha habido ni una sola reunión para, tratar el tema ¿no? y para, y para pues, acordar la, cómo, realizar la cobertura de las plazas en cuanto a conducción. Eh, la sentencia dice, y en aquel momento pues, deja claro porque así lo dice la propia sentencia, estima en parte la demanda de Metro Bilbao, habla de 179 supervisores, eh, ya que a partir de este mes eh, no se va a abrir la, estación de Ibarbengoa, eh, cosa que cuando nosotros acordamos en julio del año pasado, pues se estaba trabajando en ella y por tanto hablamos de 182 personas. Bueno, aún así nosotros acatamos eh, lo, que, esa sentencia dice de 179 eh, supervisores y habla de los 166 conductores al 100%. Eh, Metro Bilbao no admite que no se le haya dado la razón en, la sentencia que, nos, la da, a nosotros en este caso. ¿no? los conductores, la sentencia habla de 166 conductores al 100%, estructurales y de plantilla, como siempre hemos defendido desde un inicio. Eh, Metro Bilbao, eh, la sorpresa con la que nos hemos encontrado hoy en la reunión eh, de hoy, que nosotros sí que es verdad que teníamos previsto, mm, pues bueno, pues iniciar por lo menos un poco el camino para intentar solucionar el conflicto, ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nada más llegar ahí el primero de los puntos? pues habla que va a ser los servicios jurídicos de Metro Bilbao quienes diga cómo se tiene que cumplir la cobertura de los conductores. Es decir, eh, en esa sentencia deja claro que no le da la razón a Metro Bilbao. Y, en vez de acordar cómo se tiene que hacer en la normativa, y como siempre hemos dicho nosotros eh, que se tiene que hacer la cobertura de la plaza de los conductores, eh, Metro Bilbao decide otra vez unilateralmente, unilateralmente realizar la cobertura de esas plazas. es más, se dice que, en este caso, si no estamos de acuerdo con cómo se va a hacer, que se vuelva a judicializar. A nosotros esto nos parece muy grave muy grave. Es decir, Metro Bilbao es la única responsable, la única responsable de que esto se dilate en el tiempo. La única responsable. Nosotros hemos estado pidiendo constantemente eh, en estos últimos días reuniones para poder hablar eh, y, resolver el, conflicto antes del día 16, para que no hubiese paros el día 16 y Metro Bilbao no le ha interesado, independientemente de que hubiese vacaciones o no vacaciones. Desde el comité de huelga hemos pedido reiteradamente eh, durante estas dos semanas eh, el que haya reuniones para poder eh, clarificar el conflicto. nosotros volvemos a reiterar, reiterarnos en que la única culpable es Metro Bilbao. a día de hoy, Chema Oleaga, entendemos, no es la persona con la que vamos a tener a solucionar este conflicto. Yo hoy lo dejado muy clarito, lo dejado muy claro muy claro. Si ni siquiera en una sentencia en la que eh, ellos piden unas aclaraciones para dilatar todavía más en el tiempo eh, la resolución de esa sentencia, eh, si no son capaces de admitir y, de, bueno, de admitir que en ese caso no les da la razón, no sabemos qué va a ocurrir con el resto de los puntos. Es decir, no tiene ninguna intención Metro Bilbao de, negociar y de arreglar este conflicto. Y lo estamos viendo muy claramente, muy claramente. Y en este caso, eh, Chemo Leaga Oleaga no es eh, una persona válida para, poder llegar a un acuerdo. Él desde eh, un inicio, en todos los medios de comunicación, le hemos oído decir que él va a solucionar este conflicto. Pues bueno, ni siquiera con una sentencia a la que le dice lo que tiene que hacer muestra ningún tipo de voluntad. Para nosotros esto es muy grave, muy grave, porque quienes desde un inicio están bloqueando esta situación es la dirección de Metro Bilbao. En cuanto al resto de los puntos, pues decir que, bueno, que no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de acuerdo. Eh, en el tema de mantenimiento, eh, hoy, es la hoy nos ha dado, eh, y además creo que se ha dado a, mi compañero de UGT, es la primera vez que nos dan el informe de mantenimiento, hoy. Pedido tres veces. Creo que a vosotros os lo ha dado bastante antes nos pide que le firmemos por adelantado el, acuerdo de mantenimiento sin tener constancia de qué consiste ese acuerdo. Esa es, su solución eh, para, acabar con el conflicto. Que por adelantado a, a concreción de cada uno de los cinco puntos le firmemos que estamos de acuerdo con ellos. Es que la reunión de hoy ha sido sencillamente surrealista. Desde luego desde el comité de huelga estamos muy enfadados, muy enfadados y muy cansados en este caso porque vemos que no hay ninguna disposición, ninguna, para, para llegar a ningún tipo de acuerdo. No, quieren acordar nada. baldin gaude, baina... Eh, nahi. Eh, ze puntutan Ez dakigu, ez da LSS ere saltzen, ez dakigu zelan bete gure eta zelan ez. <laughs> Mikrofono. Ba, galdetu, Diego, eure bakarrik esaten dute. Vamos a catar la Eta daramagu, eh, magu, edo, esaten bueno, ikusten dugu, epaia guk irakurtzen dugula eta eurek irakurtzen dutela eta bakoitzak geure erakotzen dugula, ez? Neko garbi ikusten dugu zer esaten dan. Zen, zeko puru diren eta zelako langileria mota den, ezta? da? Eta esan genien, e, apirilaren lauan prekoan egon ginen, eta esan genien, esan ziguten, amaseian hitz egingo dugu, bueno, baina ezaiguzue, hainbeste hilabete bueltak auzionin inguruan, jakingo duzu epaileak baino gehiago, ez da, zelan bete behar dituzue lanpostu, horiek, ekze, onartuko duzue lanpostu utxune batzuk badaudela eta bete behar dituzue lagidarien artean, ezta? Geltokietakoak, epaitegira joan, baino bi egun lehenago bete zituzten, orduan eurek horrela ez, hauziaren, eh, arazo, hauziaren eh, parte bat konpondu zuten azkenengo momentuan horrela. Baina bigarren parte hori, ez digute esan gaur ere zelan bete behar duten, oraindik e, epaia hogeita sortzian atera bazan ere, e, apirilaren hogeit, gaude eta oraindik ez dira kapaz esplikatzeko, dana abokatuz beteriko mai batean gainera, zelan ulertzen duten sententzia hori eta ze asmo daukaten hori egiteko, hori esateko kapasak ez dira izan. Horregatik esaten dugu, zalantza daukagula euren borondate honean, euren kapazidadean esango neukenik, eta euren hankasartze hori zelan atera ez dakiten horretan. Ez dira kapasak onartzeko, ba, azkenean, Geuri leporatu diguten eh, arduragabekiria hori edo eskakintasunari azolagabekeria eta <coughs> bizkaitarren kontrako ez dakizen bat gauza, azkenean garbi geratu da gure iritziz, euren burugogorkeria eta setakeria eta <coughs> bueno, agintekeria eta ez dakizen batkeriaren eh, ondorio garbia izan dela. Onartu izan gaitezen zintzoak eta ze gaitezen lanean eta uz dezagun ja metroa egunkarietako horrietatik kanpo. Uz dezagun metroa lasai baina. Horretarako apaltasun ariketa bat egin behargo dugu deno, eta hor profesionaltasuna ba, erakutsi beharko dute alako batean, ez? Onartu, esan, begira, ba, bai, daukazu eta beteko ditugu horrela eta maitzen da, esan diego, esan, noiz, esan, epeak. Ze pertsonak nondik atera berditu zuen eta ze baldintzatan. Eta ez dira gaur hori esplikatzeko kapazak izan. Horretarako, orain berriro servizios juridikoz dakizer, eta gero esan dugu, "Y si no estáis de acuerdo, siempre podéis plantear una incidencia de no sé qué berriketas. Zan ebitu, a ber, ja guri epaitegiak etzaizkigu zuei beste gustatzen eta kokoteren ino gaude. E, ere, galdu duzue, eta onartu zazue, eta egin itzazue gauzak. Eh? Ez daitezte joan aurrera antzaigezik horrika, azkenean... ez dakit zer, ez dakit noraldu nahi duten, espero du, pareta handi bat topatzea eta pum, bagitea eta jaustea. Es, y betetzen. Es más, Metro Bilbao eh, pidió unas aclaraciones a, a la jueza que dictó la sentencia y bueno, pues la propia jueza ha desestimado ¿no? Esa, eh, esas aclaraciones. Eh, lógicamente, nosotros desde el comité de huelga lo que estamos diciendo es que, y desde un inicio lo hemos venido diciendo reiteradamente, es que las 166 conductores tienen que estar al 100%, que tal y como dice la normativa interna y el convenio colectivo vigente, eh, habiendo una lista de aprobados sin plaza, esas vacantes tienen que salir de esa lista de aprobados sin plaza, como hemos eh, hecho en otras ocasiones, y Metro Bilbao lo quiere incumplir. Está intentando hacer todo lo posible para hacer una reinterpretación de la propia sentencia, una reinterpretación de la propia sentencia para no cubrir esas plazas con la lista de aprobados en plaza. aparte que el, acuerdo era para cubrirse con la entrada en servicio de Basauri, que fue el 11 del 11 del 11, que llevamos unos meses de retraso. Entonces, yo no sé si les tienen que pegar un velar velarrondoco más grande todavía o qué. Es que ya no sé si lo querrán atrasar a noviembre de este año. Porque es ya el despropósito Hemos, preguntado eh, esta mañana en varias ocasiones: ¿cómo se va a hacer? Eh, ¿Cuántas personas? Bueno, no nos han contestado absolutamente nada. ¿Cuándo? ¿Plazos? Eh, <laughs> eso es lo que nosotros decimos desde un principio. Es decir, nosotros lo que hemos ido, la intención con la que hemos ido esta mañana a esa reunión, era la de aclarar cómo se iba a dar esa cobertura de esas plazas, dado que eh, Metro Bilbao nos ha llamado a esta reunión para hablar de la sentencia y del fallo. Bueno, pues a día de hoy no sabemos ni cómo se va a hacer, ni cuándo, ni quién es, ni cómo.